Pune, Doamne, pază gurii mele și ușa de îngrădire împrejurul buzelor mele, să nu abați inima mea spre cuvinte de vicleșug, ca să tăgăduiesc răspunsurile cele din păcate cei ce lucrează fără de lege și nu mă voi însoți cu aleșilor. Certa-mă va dreptul, cu milă și mă va mustra, iar untul de lemn al păcătosului să nu ungă capul meu, că încă și rugăciunea mea este într-o bune vrerile lor, zdrobise vor de piatră judecătorii lor. se vor graiurile mele că s-au îndulcit, ca o brază ce se taie din pământ, se risipesc oasele lor căci către Tine, Doamne, Doamne, ochii mei, spre Tine am nădăjduit, să nu iei sufletul meu. Păzește-mă de cursa care mi-au pus mie și de smintelile celor ce fac fără de lege. până ce voi trece. Cu glasul meu către Domnul am strigat, cu glasul meu către Domnul m-am rugat. Vărsa voi înaintea lui rugăciunea mea, necazul meu înaintea lui voi spune. Când lipsea dintr-un mine Duhul meu, Tu ai cunoscut cărările mele. În calea aceasta în care am umblat, ascuns au cursă mie. Luat am seama de-a dreapta și am privit, și nu era cine să mă cunoască. N-a de la mine și nu este cel ce caută sufletul meu. Strigat am către Tine, Doamne, zisam, Tu ești nădejdea mea, partea mea ești în pământul celor vii. Ia aminte spre rugăciunea mea, că m-am smerit foarte. Izbăvește-mă de ce, ce mă prigonesc.